Գնդապետ Ջալալ Հարությունյանը նշանակվել է ԼՂՀ պաշտպանության բանակի N4200-ին զորամասի հրամանատար։ Սանկտ Պետերբուրգում կկայանա Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ ԵԱՀԿ-ն չի մասնակցում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով Երակոմ գագաթնաժողովի նախապատրաստմանը։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևի 9 համայնքներում հնձվել է 2550 հեկտար գարու արտ։ ԼՂ առողջապահության նախարարությունը դեղամիջոցների հերթական խմբականակն է ստացել։ Եվրո 16-ի ֆուտբոլի առաջնությունում այսօր կմեկնարկի երկրորդ տուրը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հունիսի 14-ի լույս 15-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդոր։ Հրադադարի պահպանման ռեժիմը հակառակորդի կողմից խախտվել է հրաձգային եւ դիպուկահար զինատեսակներից։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին եւ շարունակել են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի գնդապետ Ջալալ Հարությունյանը նշանակվել է ԼՂ պաշտպանության բանակի N4209 զորամասի հրամանատար։ Հունիսի 14-ին երկրի ղեկավարն այցելել է զորամաս եւ ստորաբաժանման հրամկազմի ներկայացրել նորանշանակ հրամանատարին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանը նշել է, որ գնդապետ Հարությունյանն անցել է զինվորական մեծ ուղի, ունի տարբեր ստորաբաժանումների ղեկավարման փորձ համապատասխան գիտելիքներ եւ մարդկային որակներ, հույս հայտնելով, որ այս ամենը կնպաստի նրա արժեվ դրված խնդիրների արդյունավետ կատարմանը։ Նախագահին ուղեկցում էին պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նույն աղբյուրի համաձայն Բակո Սահակյանն այսօր հանդիպում է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Էնրիկո Ապրիամովի եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ Դավիթ Փախչանյանի հետ։ Հանդիպմանը, որին ներկա էր Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը, քննարկվել են բանակաշինությանը եւ այս ոլորտում երկու հայկական պետությունների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում առանձին հանդիպումներ կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ, իսկ հետո տեղի կունենա Ղարաբաղի հարցով երկկողմ հանդիպում։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Նրա խոսքով ռուսական կողմն ակտիվորեն կփորձի աջակցել կողմերին հակամարտության լուծման գործում։ Հիմա մենք պատրաստ ենք շարունակել մեր միջնորդ առաքելությունը, բնականաբար լիովին համագործակցելով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս պետությունների հետ եւ 2009-2013-ի ընթացքում ըստ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի նախագահների համատեղ հայտարարությունների շարադրված սկզբունքների հիման վրա ռուսական կողմն ամենաշահագրգիռ եւ ակտիվ բանակցություններ կվարի, ասել է Ռուսաստանի նախագահի օկնականը։ Ուշակովի խոսքով Ռուսաստանը մտադիր է շարունակել իր միջնորդական առաքելությունը Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի նախագահների համատեղ հայտարարությունների հունով, որոնցում խոսվում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի ուժային լուծման անթույլատրելիության մասին, ինչպես նաեւ կոչեր են պարունակվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին վիճելի հարցերը լուծել ուժ չկիրառելու կամ ուժ կիրառելու սպառնալիքի անթույլատրելիության, պետությունների տարածքային ամբողջականության, ժողովրդների իրավահավասարության եւ ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքների ելնորդների հիման վրա։ Ռուսաստանի նախագահի օգնականը հավելել է, թե Ռուսաստանը ելնում է նրանից, որ հակամարտության կողմերը պետք է խստորեն պահպանեն 1994-ի հրադադարի համաձայնագիրը։ Հակամարտության բոլոր կողմերին կոչ են կանում զսվածություն ցուցաբերել, հրաժարվել ուժ կիրառելուց եւ ձեռնարկել բոլոր միջոցները իրադրության կայունության համար, նշել է Յուրի Ուշակովը։ Կամ պիտի դուրը շրխկացնենք, որը ճիշտ չեմ համարում, դա դեմարշ կլինի, կամ պիտի աստիճանաբար աշխատենք եւ հասնենք նրան, որ Ղարաբաղը դառնա բանակցությունների լիարժեք կողմ։ Այս մասին նշել է Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Առաջին անգամ չէ, որ հայկական կողմերն ասել են, որ Ղարաբաղը պետք է դառնա բանակցությունների լիարժեք կողմ։ Իհարկե Ղարաբաղն այսօր ներգրաված է բանակցություններին, բայց ոչ որպես լիարժեք կողմ։ Պատահական չէ, որ համանախագահները նշել են, որ համաձայնագրի կարևորագույն վերջնական փուլում Ղարաբաղը պետք է դառնա կողմ։ Առանց Ղարաբաղի անհնար է լուծել այս խնդիրը։ Եթե համանախագահները խոսում են 1994-ի զինադատ զինադադարի անժամկետ լինելու մասին, ապա պետք է ասենք, որ 1994-ի զինադադարը կնքել է նախ եւ առաջ ԼՂՀ-ն, ասել է Էդուարդ Շարմազանովը։ Ռուսաստանը մտադիր է պահպանել Հայաստանի հետ ռազմավարական գործընկերությունը, հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն իր հայ գործընկեր Սեյրան Օհանյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա հիշեցրել է, որ երկկողմանի ռազմական ու ռազմատեխնիկական համագործակցությունը կանոնակարգվում է ավելի քան 50 պայմանագրերով եւ համաձայնագրերով։ Մեր համագործակցության տեմպերն ու հագեցվածությունը մեզ բավարարում է։ Մենք համագործակցում ենք բոլոր ուղություններով, կարող եմ առանձնացնել կրթության ոլորտը, ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը։ Նա հիշեցրել է, որ ռուսաստանի ռազմական բուհերում շատ հայ զինվորականներ են սովորում։ Այս տարի ստացվել է ավելի քան 200 սպայի ուսման հայտ։ Մենք պատրաստ ենք աջակցել այդ հայտերին, նշել է Շոյգուն։ Thank you Իրավիճակը Մերձդնեստրում եւ Լեռնային Ղարաբաղում կարող է կարգավորվել միայն խաղաղ ճանապարհով։ Այս մասին այսօր Պետդումայում կառավարության ժամի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ ԱՊՀ տարածքում հակամարտությունները կարող են կարգավորվել բացառապես ոչ ռազմական ճանապարհով։ Դա վերաբերվում է եւ Ուկրաինային, եւ Մերձդնեստրին, եւ Լեռնային Ղարաբաղին, հայտարարել է Լավրովը։ ԵԱԿ-ն չի մասնակցում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով Երակոմ գագաթնաժողովի նախապատրաստմանը։ Այս մասին ասել է ԵԱԿ-ի մամլոհետ կապերի բաժնի ղեկավարի պաշտոնակատար Նատաշա Ռաջակովիչը։ Նա զերծ է մնացել մեկնաբանություններից եւ չի պատասխանել հանդիպման անցկացման հնարավոր ժամկետի մասին հարցին։ ԵԱԿ-ն ներգրավված չէ Սանկտ Պետերբուրգում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով գագաթնաժողովի կազմակերպման աշխատանքներում եւ մենք չենք կարող այն մեկնաբանել, ասել են նա հավելելով, որքան գիտենք այն կազմակերպ կազմակերպում է Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ։ Դուք պետք է ձեր հարցերն ուղեք ռուսական իշխանություններին։ Վերջին տվյալներով Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևի 9 համայնքներում հնձվել է 2550 հեկտար գարու արտ։ Ստացվել է 6490 տոննա բերք։ Հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 25.4 ցենտներ։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում արտահաստիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը դասերում աշխատել են 51 կոմբայն, ընդվել է 485 հեկտար տարանց, ստացվել է 1123 տոնա բերք։ Տեղացած առատեղումների պատճառով երկհավաքի աշխատանքները դադարեցվել են։ Տեղացած կարգի հետևանքով Որոտանի Ձախատնյա եւ Ակարիի հաճախնյա հատվածում Հայկազյանի եւ Խաշունիկի գյուղական համայնքների ցանկատարածներում, ինչպես նաեւ Հակարի Ձախատնյա Թոմասարի ծառա արտում նախնական տվյալներով գարու եւ Հրաշատարի Շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղվարչապետ Լևոն Սիմոնյանը նշեց, որ Շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի կարգադրությամբ ստեղծել է հատուկ անձնաժողով ճշտելու վնասների չափերը եւ աստիճանը։ Տեղումների պատճառով վնասել են Խաշունիկի եւ Այկազյանի տարածքները, հատկապես մեծ վնաս հասնելով ճանապարհներին, ռոռոգման գրատարներին ու տնամերձերին։ Այս օրերին Քաշաթաղի դրամատակարարում Փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից իրականացում են ճանապարհների ու ջրատարների մաքրման եւ բարեկարգման աշխատանքներ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մայրաքաղաք Երևանի վարչական շրջանների եւ Արցախի շրջանների համագործակցության ծրագրի շրջանակում ԼՂ Շաումյանի շրջանի պատվիրակությունը վարչակազմի ղեկավար Կարեն Եղիշյանի գլխավորությամբ հյուրընկալվել էր Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում։ Վարչական շրջանի ղեկավար Արտակ Հանիսյանի աշխատակազմի ներկայացուցիչների եւ Արցախյան պատվիրակության հանդիպման ժամանակ հյուրերը շնորհակալություն են հայտնել ապրիլյան քարորիա պատերազմի օրերին ԼՂ շրջաններին, այդ թվում նաեւ Շաումյանին ցուցաբերած համակողմանի աջակցության համար։ Կողմերը քննարկել են նաև այլ ուղղություններով հնարավոր համագործակցության հերանեկարները։ ԼՂ առողջապահության նախարարության բժշկական պահեստը դեղամիջոցների հերթական խմբականակն է ստացել Հայաստան-Արցախ հիմնադրամի կողմից։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ ՎՂ առողջապահության նախարարության ու Հայաստան-Արցախ համագործակցության ծրագրի շրջանակներում այս տարի հանրապետությունը ներմուծվել 71 միլիոն դրամ արժողությամբ դեղորայքեր եւ բժշկական պարագաններ։ Այն բաշխվել է հանրապետությունում գործող բուժ հաստատությունների միջև։ Երկու կառույցների միջև համագործակցությունը շարունակվում է 1990-ական թվականներից։ ՎՂ առողջապահության նախարարության դեղորայքային քաղաքականության բաժնի վարիչ Նունե Բախշյանի խոսքով Այս անգամ նախարարությունը ստացել է նաև գլոպիդոգրիլ դեղամիջոցը 75 միլիգրամանոց, որը մեծ նշանակություն ունի սիրտ անոթային համակարգի հիվանդություններով տարապով անձած համար։ Եվ բերը մուտքագրելուց հետո կբաշխվի լղարողջապահության նախարարության բուժ հաստատություններին։ Ընթացիկ տարում Հայաստան-Արցախ հիմնադրամի կողմից ԼՂ առողջապահության նախարարությանն են նվիրաբերվել 71 միլիոն դրամարժողությամբ բժշկական սարքավորումներ, պարագաներ ու դեղորայք օգնություն, որը բաշխվել է նախարարության ենթակա բուժհաստատություններին։ Այս անգամ հիմնադրամի կողմից ուղարկված օգնության մեջ առանձնահատուկ է հատկապես կլոպիդոգրել դեղը, որը մեծ նշանակություն ունի սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններով տարապող անձանց համար։ Նշեմ նաև, որ հավանագործակցության շրջանակներում Հայաստան-Արցախ հիմնադրամի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը կտրամադրվի ալբոմի դեղամիջոցը, որը հանրապետությունը խիստ կարիք ունի։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության անունից երախտեքի խոսքն եմ ուղում Հայաստան-Արցախ հիմնադրամի նախագահ Հարութ Սասունյանին, ԼՂ առողջապահության նախարարությանը աջակցելու համար եւ համոզված եմ համագործակցությունը կշարունակվի նաեւ հետագայում Բեռը մուտքագրվելուց հետո կբաշխվի համակարգի բուժ հիմնարկներին, այդ թվում նաև շրջանային, որոնք ըստ անհրաժեշտության կտրամադրվեն հիվանդներին։ Համագործակցության շնորհիվ նախատեսվում է մոտակա ժամանակներում ստանալ թանկարժեք ալբումին դեղամիջոցը, որն անհրաժեշտ է ծանր հիվանդների բուժումը իրականացնելու համար։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության ազգային տոնի Եղիսաբեթ II թագուհուց ընդյանորվա արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Միացյալ Թագավորության թագուհի Եղիսաբեթ II-ին եւ արչապետ Դեյվիդ Քեմերոնին։ Հանրապետության նախագահը շնորհավորել եւ բարեմաղթանքներ է հղել թագուհուն, արքայական ընտանիքին եւ բրիտանացի բարեկամ ժողովրդին ազգային տոնի արդիվ։ Սերժ Սարգսյանը Մեծ Բրիտանիայի ազգային տոնի կապակցությամբ այսօր այցելել է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Միացյալ Թագավորության դեսպանի կեցավայր շնորհավորել դեսպան Քեթրին Ջեյն Լիչին եւ դեսպանատան ամբողջ անձնակազմին մաղթել Մեծ Բրիտանիայի բարեկամ ժողովրդին բարօրություն եւ հետագա բարգավաճում։ Նախագահը համոզվածությունը հայտնել, որ Միացյալ Թագավորության բնակչության համար այս տոնը յուրահատուկ խորհուրդ ունի։ Բրիտանացիները իդեմս նորին մեծություն թակուհու տեսնում են ոչ միայն պետության ամենաերկար գահակալած միապետի, այլև խոհեմ եւ հոգատար առաջնորդի, ում գործնեությունը 10 տասնամյակների շարունակ նպաստել է Մեծ Բրիտանիայի հեղինակության բարձրացմանը։ Մարզասերների համար Եվրոպայի առաջնության F խմբի առաջին տուրում Ավստրիայի ընտրանին Մատմուտ Ատլանտիկ մարզադաշտում ընդունել է Հունգարիայի ընտրանուն։ Հանդիպման հաշիվը բացվել է 62-րդ րոպեին, իսկ 87-րդ րոպեին կրկնապատկվել է։ Այսписով մեկնարկային տուրում Հունգարիան փայլուն հաղթանակ տարավ Ավստրիայի նկատմամբ։ Նույն խմբում Պորտուգալիայի ընտրանին Ժեֆրուա Գիշար մարզադաշտում ընդունել է Իսլանդիայի հավաքականին։ Պորտուգալիայի թիմը հանդիպման հաշիվը բացել է 31 30-րդ րոպեին, իսկ երկրորդ խաղակեսի սկզբնամասում իսլանդացիներն այն հավասարացրել են։ Խաղն ավարտվել է ոչ ոքի 1-1 հաշվով։ Ֆրանսիայում շարունակվող ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունում այսօր կմեկնարկի երկրորդ տուրը։ Կանցկացվեն 3 խաղեր A եւ B խմբերում։ Ֆրանսիայի հավաքականը Մարսելում կմրցի Ալբանիայի հետ, իսկ Ռումինիան ու Շվեյցարիան կհանդիպեն Փարիզում։ B խմբի միակ խաղում ռուսները Լիլում ուժերը կչափեն Սլովակիայի հավաքականի հետ։ Ֆրանսիայի իշխանությունները մտադիր են երկրից արտաքսել Ռուսաստանի ֆուտբոլի հավաքականի երկրպագուներին։ Երկրի իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ ֆուտբոլի ռուս ֆանատները Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության ընթացքում կարող են սպառնալիք ներկայացնել հասարակական անվտանգության համար։ Այդ կապակցությամբ ձերբակալված խմբի մի մասին ոստիկաների ուղեկցությամբ տեղափոխել են Ֆրանսիայի սահման արտաքսելու նպատակով։ Արտաքսման համար հիմք են հանդիսացել հունիսի 11-ին Անգլիա-Ռուսաստան խաղից հետո երկու թիմերի երկրպագու երկուների կողմից սանձազերծված անկարգությունները։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 15-ից 19, ցերեկը 26-ից 31 աստիճան տաքություն։ թվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է